Hare Nanda Falva is a very beautiful place. Nanda Falva nagyon szép hely. It's not ordinary. Nem közönséges. When you come from far places, ha messziről érkezel, you realize much more what Nanda Falva is than when you live in, in, in, in Hungary. Jobban megérted a távolságból az Nandafalva szépségét, mint, mint ha itt élsz. Actually, uh, it, the grass always looks greener on the other side of the fence. A szomszéd kert mindig zöldebb. But you have very beautiful grass here. De nagyon szép a ti füvetek is. It's very green a nagyon szép zöld. We, we become envious by the idea of Nanda Falfa. És ha Nanda Falvára gondolunk, akkor szinte irigyek leszünk. Because I'm trying to make community in many places of the world. Mert a világ minden táján próbálok közösségeket létrehozni. What you can see on this picture is very interesting. Ezen a képen egy nagyon érdekes dolog látható. As you can see, there's a river coming out. Egy uh, folyó zúg alá. But this river is coming out from under a tree. De igazából egy fo- folyó mm, törzse alatt, gyökere alatt tör... A fa. Nem azt mondtam? Folyó. Folyó. Folyó a, a, a fa alatt. Fa alól tör ki. Uh, When we bought Varshana in Colombia, amikor megvásároltuk a kolumbiai Varsana farmot, we did not know that this place was inside The Nem tudtuk, hogy ez is benne foglaltatik. This was completely covered by by many kinds of of uh, greeneries. Teljesen benőtte a zöld. And there was a little river going through those thick uh, grasses. És azokon a vastag uh, gyökereken, uh, a füvek, fű között ott mm, folyt a folyó. Only later it was discovered because there was a drought. És aztán később fedeztük fel. And the river dried out completely. Amikor is kiszáradt a nagy szárazságban a folyó. But on one side there was no water coming in, and on the other side a big river coming out és akkor így a fa egyik oldalán nem volt folyó, a másik oldalán pedig ott zúgott. So we went to investigate what's happening here. És aztán egy kicsit utána néztünk, hogy mi is történik itt. That's when we find this place where out of the earth a big river is coming of clean pure water. És aztán így fedeztük fel, hogy búvópatakként tör ki a földből ez a tiszta vízű patak. Nandafalfa is a place of beauty. Nanafalva helye. Natural beauty. Természetes szépség. Pushta beauty. A puszta szépsége. But the very jewel of the Pushta is the Nandafalva temple. De a puszta legfőbb ékessége a Nandafalvi templom. And those beautiful deities of Radhagopi Balaba. És ezek a gyönyörű morték Radhagopi Balaba. Which were installed originally here a, akiket eredetileg itt állítottunk fel. By Srila Narayan Maharaj. A, itt állított fel Srila Narayan Maharaj Gurudev. And then we discovered in his room these other deities. És amikor a nagy múltikat felfedeztük az ő szobájában, When I saw those beautiful deities, amikor megláttam az gyönyörű múltikat, I, I told Krishnananda, azt mondtam a Krishnananda Prabhunak, and I don't know who else was in the room, és nem tudom még, hogy ki volt a szobában, We must make a temple. Muszáj templomot, templomot építeni. Already you have the land, already you have the deities. Megvan hozzá a föld, megvannak a murtik. So then the plan was make, made to start this temple. És így kezdett uh, <clears throat> kialakulni a terv. So uh, this this magazine called Varshana, it is a magazine which represents all the eco yoga villages. Ez a Valsana nevezetű folyóirat az összes ilyen bio um, joga tanya közösséget mutatja be. And look, right after Eco Truly. és mindjárt a legfontosabb után, az Eco Truly mellett, you can look here is coming Nanda Nandafalva. Ott láthatod Nanda Falvát. So, now everybody in South America is thinking about Nanda Nandafalva. Úgyhogy most már Dél-Amerikában mindenki Nanda Falvára gondol. if you make some nice programs here, many people will come here. Hogyha valami nagyon szép dolgot csinálsz, akkor sokan el fognak látogatni. And these are the trulis in the Titicaca. They are made of totora. Itt pedig a Titicaca partján levő trulit láthatjuk, ami tokorából készült. Sziget. This is the holy valley of the Incas. itt ezen a képen pedig az inkák szent völgyét láthatjuk. That is in Cusco. Ami Cuscoban van. That is where this Chaitanya Mahaprabhu is going. Oda fog ez a Chaitanya Mahaprabhu, aki most itt vendégeskedik, el, utazni. After visiting many places in Europe, now he's going very soon to Cusco. Miután bejárt oly sok helyet uh, Európában, nagyon hamarosan megérkezik Cuscoba. This is in the jungles of Ecuador, wonderful farm of all organic product. Ez pedig egy gyönyörű ekvádori farm, ami tele van mindenféle biotermékkel. What our farms are characterized by, ami jellemző a mi farmjainkra, is an incredible variety and mixture. A változatosság és a mindenféle dolgoknak a keveréke. Not many, many of the same species in one place nem pedig, nem pedig ö, egyformán minden helyen ugyanaz. But of course, we are still learning. De természetesen tanuló, a tanuló folyamat részei vagyunk. Because in our farms there's volunteers. A tanyáinkon ö, dolgoznak önkéntesek. <clears throat> And even the guides, they are also volunteers. De, hogy őszinték legyünk, maguk a vezetők is önkéntesek. Devotee volunteers. Bakta önkéntesek. But we are trying to learn more and more. De egyre többet szeretnénk megtanulni. Uh, sometimes we have to make exchange program. <clears throat> Néha csereprogramra van szükség. This is in Bolivia, in the Usumachi. Itt a bal oldal jobb alsó sarkában a bolíviai Usumachi cannot see much, it's just a building, but it's on the holiest mountain of the Aymara Indians. Ami az Aymara indiánok legszentebb hegyén található. Right in the middle of that mountain is our farm. Mindjárt a, ott a, annak a kellős közepén ott található mi tanyánk. You cannot imagine what it looks like in real. El sem tudod képzelni, milyen szép. Then this is Vindavanita in Colombia. A kolumbiai Vrindavanitát láthatjuk a This is Argentina. Jobb oldal tetején, aztán az Argentin, New Vrindavan. Argentin, New Vrindavan. This place was declared by the Lonely Planet the most important or the second most important place to visit in Argentina. A Lonely Planet ezt az argentin farmot a argentin látnivalók közül a második legfontosabb látnivalók közé sorolta. This place has minimum 30 volunteers, sometimes 40. 30-40 önkéntes van ott folyamatosan. All the time. Folyamatosan. All year round. Egész évben. So they're having a lot of agriculture. This is the most amazing place. Úgyhogy ott nagyon komoly a mezőgazdaság. Itt a következő... This is the seven healing pools of the uh, native arwakus in, uh, in Sierra Nevada. A következőképpen pedig a Sierra Nevadai arvakuk uh, kilenc gyógytavát láthatjuk. There are actually seven lakes which used, were used by the traditional uh, people who lived there for thousands of years because of their healing properties. Tehát ezt a hét uh, szent gyógyító vizet évezredek óta használták a helyi törzsi indiánok. And Krishna had it arranged in a very special way that this land with those pools came to us for our, our cost to, to take care of. És valahogyan Krishna rendezéséből ez a hét gyógyítótól hozzánk került, hogy mi gondoskodjunk róluk. Now it is the meeting place right now while we are here. És miközben mi most itt ülünk, 40 chiefs of different native tribes are meeting there. Éppen 40 indián törzsfőnök ott tart összejövetelt megbeszélést. In their work for uh, our Mother Earth és a földanyánk érdekében tanakodnak. This is famous, many of you know this is the Vrindakunja. Ugye itt a középső kép pedig a híres Vrindakunja Vrindávamban. Every time more beautiful. Egyre szebb. This is our Ayurvedic clinic. Jobb alsó sarokban pedig az Ayurveda klinikánkat látható. This is also in Sierra Nevada. Uj, ugyancsak Sierra Nevada-ban. And this is the, the place we have on the river Kauka a balsó képe pedig a Kauka folyó It is called Mayapurita. partján levő Mayapurita. And it's actually one of the most important places. És a egyik legfontosabb hely. Uh, for volunteers in Colombia. A kolumbiai önkéntes programunkban. This is the master plan. Ez pedig a fő terv. We have for our uh, our Varsana in Colombia. Még pedig a kolumbiai Varsana uh, <clears throat> farmunknak a uh, fő látványterve. We should have a master plan like this for, for the uh, Nanda Falva. Hasonló mesterterve van volna szükségünk itt Nanda Falván is. Are you clear? Out? Anyhow, These, these are the variety of activities which are going on there. Aztán itt láthatjuk a <coughs> különféle tevékenységeket, amelyek ott folynak. The volunteers, what's the activities, the conscious art. Az önkéntesek különféle tevékenységei, a tudatos művészet program. And this magazine is both in English and in Spanish és ez a folyóirat egyszerre angol, vagy megjelent egyszerre angol és spanyol nyelven íródott. So you should get at least a hundred of them. Vagyis legalább száz példányt kéne vásárolnod. And if somebody comes here, és ha valaki jön, you say, listen, akkor mondhatod azt, hogy figyelj, we are part of this project. Mi ennek a projektnek a része vagyunk. If you go to America, there's our other projects. Ha mész Amerikába, akkor itt vannak az ottani projektjeink. And also this is the place of our original Istadev. És itt pedig az eredeti istenség imádott Istadévánk. Goranga Radha Brajaswara. Goranga Radha Anyhow, I will, I will circulate this magazine. You can look at it. Unfortunately, I, I can't leave it here. You have copies here? Not yet. No, no? I don't. I ran out of copies, so I cannot leave my only one here. But you can look at it. And there's the Winda magazine also. Somebody has the Winda magazine. Uh, Huh? There's one there. Also, I bought few copies of Rinda magazine. You told me that I have to bring, and then devotees can buy if, if they want. You have them? Yeah, I have about 30, 40 copies. I oh, ship them. They're already here? Yeah. Well, this is another very nice magazine. It's only in Spanish, but full of pictures telling the story of the Rinda family of 30 years. Aztán itt van még egy nagyon szép folyóirat, ami a nagy ünnep alkalmából, a Vrinda misszió 30. évfordulója alkalmából készült, igaz spanyol nyelven, de minden érthető benne a képek alapján. So you, you can also look at this and Haritan March has a copy of this so that every temple may have them in their exhibit. It's ah. category divine picture book. a a izé. körbeadom ezt is, megnézheted, és aztán, hogyha szeretnél vásárolni, akkor nálam hozzáférhető eh, a kategóriája az lelki képes könyv. So today we are very lucky. Nagyon szerencsések vagyunk ma. Because we are closing our wonderful meeting in Hungary. Ugyanis a gyönyörű magyar össz, eh, ünnepünknek receiving two new members in our family. A végén ké, a családunkba két új tagot fogadunk be. One of